และเราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขาเพื่อที่จะได้ชี้แนะทางนำที่ถูกต้องตามคำสั่งของเรา ในเมื่อพวกเขามีความอดทน และพวกเขาเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเรา อินนรับบะกะฮุวยัฟซิลบัยนะฮุมยาวมัลกิยามะติฟีมากานูฟีฮิยัคตะริฟูนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า พระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะ ในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ อินนฟีาลิกลาอายาตอฟลายัสมาอูนยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่า กี่มากน้อยแล้ว ที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาไปหลายศตวรรษ โดยที่พวกเขา พวกปฏิเสธชาวมักกะได้ไปพบเห็นมา ในที่พำนักอาศัยของพวกเขา แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลาย และพวกเขายังไม่เชื่อฟังอีกหรือ พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเราได้น้ำไหลลงสู่แผ่นดินที่แห้งแล้งแล้วด้วยน้ำนั้น เราได้พืชผลงอกเงยออกมา เพื่อปศุสัตว์ของพวกเขาและตัวของพวกเขาเองได้กินจากมัน และพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าชัยชนะนี้จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าวันแห่งชัยชนะนั้น การศรัทธาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลย และพวกเขาจะไม่ถูก ยืดเวลาให้ออกไปอีก فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ดังนั้น จงผินหลังออกห่าง ออกจากพวกเขาเสียเถิด และจงคอยดูแท้จริง พวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดู